yo, yo, yo, yo, yo, yo. Ej, ej. Mój ziomal ma studio kominek, a ty masz trudną rozkminę. Jadę se w Polskę na chwilę, wydaję se forsę na bilet. U mnie se pada tu ciągle ten śnieg i mam tu ciągle ten cash jako prezent. U ciebie pada ten deszcz, zjawia się śpieg i masz rozkminę, i masz rozkminę. I masz rozkminę, i masz rozkminę Siedzą tu ziomle, tak jest I masz rozkminę Mnie nie dopada tu nawet ten stres Bo mam rodzinę Ja mogę se ciągle tu jarać ten jazz Ponadto idę Borys lata z tym od dawna, jakby był pterodaktylem U nas ziomie tylko prawda, dlatego wszedłem na rynek Dlatego wszedłem na rynek Będę sobie jeszcze chwilę, będę sobie jeszcze chwilę To na tyle a Wiedersehen, hey. Auf Wiedersehen, hey. Auf Wiedersehen, hey. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. myślisz, że nie wiem? Co o mnie myślisz, nieważne Ja to rapuję dla siebie Nie chcę spełniać żadnych oczekiwań Parę lasek ładnych było chyba Lecz żadna nie była prawdziwa Dlatego każda to była Poszedłem trapem ze składem pod jednym dachem Też czasem była wina Prawdziwych przyjaciół nie stracę Jak zarobię kasę to razem na łatwiej się wyda Po co, że pierdolę studia i pracę I dobrze, że ciągle nagrywam Nie mam mnie żadna wytwórnia, niczego nie tracę A raczej tu ciągle wygrywam Tu ciągle wygrywam, tu ciągle wygrywam Tu ciągle wygrywam, tu ciągle wygrywam ciągle wygrywam, tu ciągle wygrywam Siedzą tu ciągle tak jest Nie ma co ukrywać Twój ulubiony raper, wiesz On chce ze mną nagrywać Auf Wiedersehen, już tym nie widzę ciebie Bo kiedy było słabo, nie pojawiłeś się Już dawno minął ten czas, kiedy cię byłem pewien A mogłeś zwinąć ten hajs, teraz auf Wiedersehen Auf Wiedersehen widzę ciebie Bo kiedy było słabo, nie pojawiłeś się Już dawno minął ten czas, kiedy cię byłem pewien A mogłeś zwinąć ten hajs, teraz auf Wiedersehen Auf Wiedersehen, hey, auf Wiedersehen, hey, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen.